Aitoa harriadan gure aintzin dari Ango eta hemen iraultzaile handi Oroituko duguna itxasoaz gaindik desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale. Arratxaldeon eta ongi etorri alabediko erratxeio internazionalista honetara. Eta astero bezala, besarka da bana entzuten gaituzte guztiei eta kartzeletatik ere entzuten gaituzten horiei ere bai. Eta besterik gabe astero bezala aste honetan gertatu diren berri garrantzitsuenekin hasiko gara eta horretarako Turkiara joango gara nauteskundeak egon baitira eta Erdogan lehen ministro zenak irabazi ditu berriz ere hauteskundeak eta horrekin batera ustelkeriaren auzia gainditu eman du. Eta ondoren e, Brasil eta Ibedrola jarriko ditugu batera, eh, Lula da Silva Ibedrolako buruzagiekin e, eh, bildu baita, eta jakin e, ba, Bilbon duela egoitza, e, ba, bueno, kompainia, kompainia honek. Eta ondoren e, Siriara joango gara, izan ere ba, bertako kurduek edo Sirian menpeko kurdistanen bizi diren kurduek laguntza eskatu diote edo laguntza eskatu diete bestelako beste herrialden menpeko talde kurduei e, ba, islamistei edo muturreko islamistei aurre egiteko eta kurdistanetik Ukrainara han e, estatu kolpearen ondoren eta Krimea Errusiara batu ondoren e, bero dabil kontua eta Ukraina e, nazioarteko ditu funtsaren barnean sartuta murrizketa garrantzitsuak egiteko agindua jaso du eta estatu batuak eta Europar batasunak NATOren banderapean Errusiaren kontrako jasarpena indartzea agindu dute. Eta aurreko saioetan e, aipatu genuen ba, Marokotik e, Europara sartzeko ba, ba, ikaragarrizko arazoak e, izan dituztela bereziki Afrika Afrikako jendeak, baina ikusi dugu Marokoko militarrak arazurik e, arazori gabe sart daitezkela Europan. Eta berri hon bat ekarri dugu gaur gurera, e, Kolombian Francisco Tolosa, e, eh, Martxa Patriotika Mugimendu Politiko eta Sozialeko kide kidea askatu egin baitute eta Martxa Patriotiko Mugimendua irakurketa bat eman du jakinaraztera e, Francisco Tolosaren askatasuna e, gogorarazteko eta oraindik urrats asko dituztela gogorarazi eta berri onak ez dira guztiak zoritxarrez, izan ere e, ba, Kolombian askatu, jende askatu aldin badute ere, ba, hemen gure, e, gure goaldean dagoen erresuma horretan, Espainian ba, rapeatzeagatik bi urteko kartzela zigorra esarri berri diote Pablo Hasel abeslari katalanari. Eta gaurkoan eh, elkarrizketa Guillermokein izango dugu, e, askapenako kidearekin, eta berak e, ba, hostia launetan e, ba, martxan jarriko den e, elkartasun astearen inguruan e, arituko zaigu, e, Euskal Herren lagunak e, mundu zabalean ditugun Euskal Herren lagunak antolatzen duten aste horren inguruan. Eta gaurkoan kolaboratzaile berria izango dugu, izaskun izango dugu gurean, igandean e, eh, estatusionistaren kontrako boiko desinbertsio eta zigor bede eguna izan baik nuen, eta horri buruzko hausnarketa bat egingo dugu izaskunek gaurkoan. Eta horrela itxiko gara programaren amaierara, behatzi derritara, Eta gero amaitzeko justu ibiltzen garen ez normalean, eskara horrein lusatuko, kuina pare bat entzun eta programarekin hasiko gara. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Gure gorputza, gure erabakia. Por el derecho al aborto. Manifestación nacionala, Iruñan. 5 de abril, a las 5 y media, desde los cines Golem. Autobusak gazteiztik erosi zure txartela, erdizka alabedi edo zorginak tabernetan. Nuestro cuerpo, nuestra decisión. Abortatzeko eskubidearen alde manifestazio nazionala. Euskal Herriko mugemendu feminista. Don gallardón, pim pam pum, don gallardón, clic clac don gallardón. euskaraz bizi nahi Eh, ez naiz trotoarretik jautsiko. Entzina joan enez. Enaz azerati bajatuko. Enaz, palaitik jautsiko. Apirillaren bostean, Euskaraz biese una gazteizan. Ez zaitez espaloitik jaitxik. Ez zaitez espaloitik jaitxik. Ez gara espaloitik jaitxik. Ez da espaloitik jaitxik. Ez gara espaloitik jaitxik. Euskaras Bici. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi. Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta y sacude duro. Baila, morena. Perreo para los nenes, perreo para las nenas. Ay, si te pego. Ay, ay, si te, ¿Te gusta mm? Te traigo el... Mm. No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza. En la cama y es brusca, pero a mí me Baila, gusta. morena. Baila, ay, si te pego. Ay, ay, si te pego. Perreo. A ella le gusta la gasolina. Delicia. Papi, papi, se me papi chulo. Suelta la olla. Pura poesía. Europar batasuna agintean, Ukrainian neurri ekonomiko gogorrak eta ekialdera NATO gehiago. Nazioarteko diru funtsaren eskutik, emeretzi mila zazpireun milioi euroko erreskatea jasotzearen truke, Ukrainiak erreforma gogorrak egin beharko ditu. Duela gutxi, Europar batasunak beste zortzi mila milioi euroko laguntza ere onartu zuen Ukrainiaren zat. Ez dira, utxaren truke emandako sosak neurri sendo eta irismen handikoak hartu beharko ditu Ukrainiako gobernuak, ekonomia egonkortzera bideratuak. Zehatzago esateko, hogeita lau mila langile publiko kaleratu ditzake jatxeniuken gobernuak lehen kolpean. Prozesuaren amaieran euneko hogei argaldu nahi du administrazio publikoa. Eta gaz eta argindar tarifak igoko dira. Kanakien maloia Viktor Janukovic, presidente kanporatuaren gobernuak, uko egin zion nazioarteko diru funtsaren baldintza horiek onartzeari. Eta Rusiaren, Rusiarekin harreman komertzialak berrezartzeko autua egin zuen. Horren ondorio, hasi ziren aurreko gobernua bota zuten protestak. Nazioarteko diru funtsarekin lortutako akordioa ez da erabatekoa oraindik. Christine Lagarde buru duen erakundeak berretxi behar gaitu datorren hilabetean onar dezakete behin Ukrainak eskatutako neurriak hartuta dituenean. Bien bitartean, Barack Obama estatu batuetako presidenteak iragarri du NATOk indarrandiagoa izango duela Europa ekialdeko estatuetan. Krimeako krisiaren eraginez mendebaldeak Errusiarekin dituen harremanak gaiztotu ostean. German Van Rumpi, Europar Kontseiluko presidentearekin eta Jose Manuel Durau Barroso Europako batzordeko presidentearekin batera prentsaren aurrean agertuta iragarri ditu neurrioko bamak. Eraso militar zuzenaren aukera bertan berautzita, NATOren presentzia indartzea zertan gauzatu daitekeen ikusteko dago. Baina baliteke Rusiatik gertuen dauden aliantzako estatu, estatuetan maniobra militar berriak antolatzea. 2000 ko bakearen Nobel saridunak, NATOko kide diren hainbat estaturen gastu militar urriagatik kezka dirazi du. Ukrainiako krisiak gogorarazten digu askatasunak prezio bat daukala, esan du estatu batuetako presidenteak. Horrez gain, Errusiari zigor ekonomiko berriak jartzeko lan egingo dutela iragarri dute asteazkenean. Energia sektorea ipatuz ekialdeko potentziak zuzkitzen duen gasaren hainmenpeko ez izateko neurriak hartzeko eskatu die Obamak Europar batasuneko buruzagiei. Izan ere, Ukrainiako egoera, egoerarekin agerian geratu da batasunaren ahultasun alor, alor horretan. Estatu batuetan, pres dago Europar batasunari laguntzeko aukera, baina bere mesederako erabiltzen ari da egoera. Obamaren izenda adirazpenetatik, Ondorio ez da laguntza estatu batu arra baldintzatuta dator. TTIP akordio transatlantikoko zenbait punturekin, Europar batasuneko buruzagiek erakutsi dituzten desadostasunak alde batera utzi beharko dituzte, Errusiak eragin diezaiekeen problemei lasaiago aurregin nahi badiote. Mazen nian hau bekela, nia bere. Ibedrolaren itzalak Brasilen. Lula da Silva Ibedrolako buruzagiekin biltza ez da kasualitatea. Bilbon egoitza duen konpainia, Brasilgo merkatu hidroelektrikoan liderra da, eta berroge milioi lagun ematen die zerbitzua. 2000 eta amabi eta 2000 eta amalaugarren e, urteen epean, herrialdean, lau mila milioi euroko inbertsio egitea aurre ikusi du. Berrikitan, argindar jasangarriaren mundu elkartean sartu da Ibedrola. Ignacio Sánchez Galán presidentearen esanetan, inguruarekin errespetua duten teknologien aldeko konpromiso irmoa omen du. Egia hote. Luis Miguel Huarte Atxibuko ikerlari eta irakasleak Ibedrolaren jarduerak Mexikon eta Brasilen duen eraginaz, Plataforma 2015 imasek argiteratu zuen. Bertan argi ikusten dira Euskal Multinazionalaren itzalak. Laroita margarren amarkadan, nazioarteko diru funtsaren errezeten ondorioz, Brasilien privatizazioak hasi zirenean, ibedrolak bete-betean sartu zituen atzaparrak. Uste gutxian argindarraren euneko berroetamar privatizatu zuten, eta sektorea multinazional gutxi batzuen esku geratu zen. Iberdrolak egun dituen etekin itzelak, estatuak emandako monopolio kontzesioei esker direla dio uartek. Argindarraren prezio eskandalagarriak, ilegalitate eta sandia, 2000 marrean ia lau milioi euro ordaindu behar izan zituen, isunetan, lanbaldintza prekarioak eta kaleratze masiboak, koel argindar banatzaiaren kasuan, Iberdrolak erosi zuenean, lau mila langile geratu ziren kalean. Komunitate indiginetan eta ingurumenean kalteak, Iberdrolak arro esaten du zati handienean energia berriztagarriekin egiten duela lan, baina uarteren kalkuluen arabera, euneko amagos baino ez da berriztagarria. Ziklo kombinatuko zentraletan gazera erabiltzen delako, eta prese hidroelik, ere ingurua txikitu eta berotegi efektibuko gaza sortzen dutelako. Belomonte mundu, munduko irugarren presandiena. Ibedrolak Brasilen egindako afekzioetako asko presa hidroelektrikoen eraikuntzarekin du zerikusia. Amazonaseko herri beretako bioanistasun galeraren narrazoi nagusietako bat dira eta euren magalean pilatzen den materia organiko ustelgarriak CO2 kopuru esanguratsu izurtzen du. Eragin soziala ere nabarmena da. Uarteren liburuan azaltzen den datu bat, azken amarkadetan milioi bat pertsonak euren bizileku utzi behar izan dute presak egiteagatik. Brasilien munduko irugarren presa handiena egiten ari dira para estatutik igarotzen den xingui baian, Belomonte. Amazoneseko bihotzen dagoen inguru hartan presa bat eraikitzeko asmoa irureta margarren amarkadakoa da, baina orduan herritarren erresistentziak gerarazte egin zuen. Lula da Silva gobernura iritsi zenean, berriz ekin zion asmoari, Brasilko argindar potentzia bikoiztuko luken proiektu baten baitan. Belomonteko presa egiteko norte energia batzu, batzuergoen kapital publikoa eta pribatua dago. Eta pribatuaren barruan ibedarola nabarmentzen da, nio energia filialaren bidez. Hemen presaren eraikuntzarekin loturiko badatu hauek uarteren liburutik ateratakoak. Proiektuaren euneko larogei diru publikoaz finantzatuko da, Iberrola eta beste enpresa pribatuentzat finantza arriskoa oso txikia izango da. Aldiz, errentagarritasuna handia. Neoenergiak Iberrolak oso merkedez salduko die bere banatzailei argindarra eta hauek aresti saldu herritarrei. Bosten da masei kilometro kuadro urpean geratuko lirateke, bizkaiaren laurdena gutxi gora bera. Baina, deforestazioak eta kalteak hiru aldiz handiagoa den azaleran, azaleran sumatuko lirateke. 52 mabi kilometro kanal eraikiko ikiko dira, eundirurogei eta lareun metro zabalekoak, eta berroita mar milioi metro kubo lur mugiaraziko da. Hogei mila pertsona arituko dira lanean presa egiteko fasearen momentu gorenean, baldintza eskasetan. Ordu estrarik kobratu gabe, euren familiak bisitatzeko baimeni gabe, soldata murrizketekin, usteldutako janaria jaten eta bar. Berrogen mila pertsona euren bizi tokidati botako dituzte, eta beste milaka arrantzaletan ekazariri bizimeo du alderaziko diete. Presan lan egiten egiteko esperantzarekin, eumila lagun inguruk migratuko dute inguruko hirietara. Etxe bizitzen presoen gorak, gorak adaikarriko duenek, desegiturak eta soziala eta bar. Azken urteetan, mundu mailan ezagunak egin dira presa ez eraikitzeko egindako protestak. Hasiera batean, komunitate indigenek egin zuten indargeien. Kaiapo, herriko raoni metuk tire buruzutela. Gerora, hainbat kolektibo nabarmendu dira, hoien artean, movimento dos antingidos por e, eh, barraienz, presak kaltetutakoen aldeko mugimendua, eta xingo bingo taldea. Martxoaren lauan, Altamire iriko amarnaka familiak eurak leku zaldatzeko norte energia patzuergoak egin dituen etxeak okupatu zituzten. Presaren eraikuntzaren ondorioz, xinguko urak eurite garaian beste urtetan baino gorago datu ikusita. Hau alda nahi dugun etxea, ez? baina urpean egote baino hobe da egiten zuen oihu herritarrek. Kiekuma afo, eta Siriako kurduek jihadisten kontra laguntza eskatu diete Kurdistaneko gainontzeko herritarrei. Azken aldian famatu egiten ari den isiz taldeak, alegia irakeko eta sortaldeko estatu islamikoa taldeara, taldeak erosaldi indarberrituak egin ditu eta egoera larrian pairatu ditu honek Siriaren menpeko kurdistanen biziren herritarrak. Horregatik, muturreko islamisten aurka borrokan ari diren YPG taldeak edo herriaren babeserako unitateak Kurdistaneko gainerako eremuetako talde guztiei babesa eskatu diete. Rojabako talde guztien batasuna eskatu dute, ala esaten diote Kurdistanen, o, Sirian menpeko Kurdistani, baina baita beste estatuen satietan dauden talde kurduen batasuna ere eskatu dute. Kaseka, Kurdistango herrien konfederazioak, eta Europako batasuneko kurduen erakundeen biltzarrak, kase de E, deiari erantzun diote eta kurdu guzti laguntza eskatzeaz gain nazioarteari eskatu diote neurriak arditzala roiaban kurduen genozio da genozidioa barkatu geldiarazteko. Kurdistango eskualdeko presidentetzari Iraken barnean. Kurdistango alderdi demokratikoari Irakeko satian alderdi nagusia denari. BDPri bakea eta demokrazia alderdiari Turkiako zati nagusian. Kurdistango batasun abertzaleari. Irakeko satiko oposizioan. Gorran mugimenduari, Irakeko satiko oposizioan baita ere. Eta Kurdistan hegoaldeko buruzagiei, Irakeko Iraneko Irakeko satikoi barkatu eskatzen diegu haien eginkizun historikoari aurre egin eta roiaba jasaten ari den mehatxuen aurka egiteko. Adierazi dute, Sirian menpeko kurdistanen borrokan ari direnek. IPGek urte bukaeran garaipen garrantzitsuak lortu zituen ISIS talde islamistaren aurka. Baina muturreko islamista hauek indar berritu egin dira azken aldian eta eraso garrantzitsuak burutu dituzte. Adibidez, Kobani barritu, barrutian egin ditu azken aldian eraso bortitzenak ISISek Turkiarekiko mugan. Kurden kontrolpeko eremuak kentzea du helburu eraso hauekin eta bertan lege islamikoaren arabera administraturiko lurraldea sortzea azken aldian bai iraken eta bai sirian edatzen joan den edatzen egin dartzen joan den lege hau horrekin batera IPGek e, eh, asaldu du izizen eraso e, IPGek asaldu barkatu azte azkenean iziseko goita bost terrorista hil zituztela kobane barrutian eta islamistek honi erantzunez sei herri kurduri eraso zioten egin. Erasoak kurdu guztien aurkakoak dira. Kurduen aberria eta historia baitituzte jo mugatzat. Beraz, ergelkeria bat da, erasoak alderdi zuil baten aurkakoak direla esatea. Azaldu du igreko apegek. Pe igreko de batasun demokratikoaren alderdia da nagusi roiaban. Eta kurdistango hildo kontserba horek ez dute gogoko. Enber Muslin Kobane, barrutiko presidenteak laguntza eskatu die Europar Batasunari eta nazio batuen erakundeari. Kurduek behin eta berri salatu dute Turkiak muturreko taldi, taldi islamista hauei laguntza ematen diela. Eta Turkiaren aurkako neurriak hartzeko eskatu diote nazio arteari. Oh, ustelkeria hauzia gainditutzat eman du Erdoganek udalbozak irabazita Turkian. Konfiantza galdea gainditu du Erdoganek. Turkiako alderdi politiko guztiek erreferen, erreferendum izaera eman zieten igandeko udala uteskundeei. Eta analista politikoek azpimarratu zuten provintzietako aginteaz gainera lehen ministroaren etorkizun politikoa jokoan zegoela. Baina ez da ez usterik izan. Provintzia gehienetan agintean den AKP Justizia eta Garapen Alderdia aise gailen duzaie CHP Erritarres Republikanoen Alderdi Sozialdemokratari eta Eskuin Muturreko Mugimendu Nazionalistari. Amaika ustelkeria uzitan nahasita dago lehen ministroa, baina arnasa hartzeko aukera eman diote udalbozetako emaitzeek. Botopaperen euneko larogeita emezortzeko mabost zenbatuta, euneko berrogeita bostkoma bosteko babesa izan du Erdoganen alderdiak. Berrogeita bederatzi probintzietan irabazita, CHP berriz botoen euneko hogeita koma bederatzi eskuratu du. Amairu probintzietan gailenduta. Eta MHP, eh, MHP mugimendu nazionalista alderdiak, sortzi eskualdetako gober... Sortzi eskualdetan markatu gobernatuko du botoen euneko amaostkoma bi lortuta. Turkiaren menpeko kurdistango provintzietan azkenik BDP alderdia izan da garaile. Duela bosturteko emaitzak hobetzea lortu baitu. Eskualdeka, AKP-ren garaipena argiagoa izan da barrualdeko landaguneetan. Eta CHP berriz lehen indarra izan da mendebaldean. Baina oroar Erdoganen alderdiaren koloreak nagusi izan dira barruti gehienetan. Hala ere, akaparen nagusigoa kolokan egun da hiri handietan. CHP alderdiak alkatetzari eutxi dio Izmirren. Eta Istanbulen akapek irabazi duen arren puntu gutxiren aldea egonda lehen eta bigarren indarren artean. Leia gogorrena ordea Ankara hiriburukoa izan da. Akaperen eta CHPren arteko berdinketa teknikoa ipatu dute Turkiako edabideek. Eta utagai bakoitzak irabazletzat jodu bere burua. Mansur Jabaz CHP-ko alkate garaipena aldarrikatu zuen. Haiek baino, hogeita bi mila bosteun da zazpi boto gehiago lortu ditugu. Akaperen aroa amaitu da Ankaran, eta Erdoganek porrota onartu beharko du. Bi ordu geroago ordea, Melik Goitzek, Goktzek, Alkateak, agarraldia egin zuen udalbozak berak irabezi zituela adierazteko. Gure kalkuluen arabera botoen euneko berrogeita lau koma jaso dugu eta jaba sautagaiak berriz euneko berrogeita iruko mazortzi. Datu horien atzean irregulartasun zantzu handiak daudela iritzita botoak berrizen batzeko eskatu du zehatxepek. Datuak berrezartuko er, ditugu eta gure eskubideak berma daitezen exigitu. Boto bakoitzaren atzetik ibiliko gara esan du jabasek. Ankarako hauziaz gainera, hainbat barruti eta provintzietan irregulartasun zantzu nabarmenak antzeman dituztela salatu dute oposizioko indarrek eta boto zenbaketa balio eskaria egin dute. Iruzur eta irregulartasun sal salaketa gora bera, akaparen garaipena oso argia izan da barruti gehienetan. Eta hori, ezin izan dute ukatu oposizioko buruek. Erdoganek igandeko bozen izaera bereziaz jabetuta, garaipen pertsonala balira bezala aurkeztu zituen emaitzak bere jarraitzaileen aurrean egindako agerraldian. Zer esan nizuen, hauteskundeak irabaziko nituela esan nizuen, eta garaipena lortzen ez banuen politika utziko nuela. Baina gure herriak mezu argia eman dio munduari. Hemen gaude, Turkia garaite da. Gogor mintzatu zen lehen ministroa oposizioko alderdien kontra, eta gezurretan oinarritutako ustelkeria salaketak aizatu izana leporatu ziren irabazleak izendatzeko baino gehiago galtzaileak identifikatzeko balio dute hauteskundeek. Eta gaur traidoreak dira galtzaileak. Gezurren filtrazioen eta muntaketa politikoak porrot egin du. Orain ies eginen dute, auzitegian jarriak ditut salaketak horietako zenbaiten kontra. Baina haratago joanen gara, traidoreen gordelekuraz sartuko gara. Eta egindakoa ordainareziko diegu esan zuen lehen ministroak hauteskunde giro mikastuaren isla izan zen Erdoganen hitzaldia. Baina alderdien arteko ezin ikusi horrek ondorio larriagoak izan zituen igandean. Zortzi hildako eta amaika zauritu eragin baitzituen AKP-ren eta MHP-ren kideen arteko istiluek. Kurduen arrakasta nabarmendu du ek Turkiako udala hauteskundeak AKP alderdiak irabazi ditu, baina ez eskualde guztietan. Turkiaren menpe dagoen Kurdistan iparraldeko probintzietan BDP, Bakea eta Demokrazia alderdi kurdua izan da nagusi, eta beratz, 2000 beratzeko emaitzak hobetzea lortu du. Guztira amaika iruburutan, irurogeita sortzi barrutitan, eta hogeita iru azpi barrutitan gailendu da BDP. Besteak beste, Dilarbakir eta Ban bezalako probintzia garrantzitsuetan. Bestalde, bestalde, Mardin, Agri eta Bitiliz, hirietan BDPek izanen du agintea estrenakoz. Guztira, egun tokiko administraziotan lortu du garaipena. Elburuak bete ditugu, eta AKPek bera egindu gurekin lehiatu den barruti gehienetan. Nagarmen dizu, zuen atzo BDPeko presidente orde salajatin dimirtesek. Lortutako alkatetzetan, E, ez ezik, boto kopuruan eta portzentajean ere gora egin du BDPek. 2008an, Turkiako botopaperen euneko boskoma hogeita bat oskuratu zuen. Igandeko bozetan berriz euneko seikoma hogeita masei. Emaitza positiboak nabarmentzeaz gainera, hauteskunde kanpainan aurkitutako oztopuen inguruan ere mintzatu zen atzo Demirtas. Haren esanetan alderdi kurduzalearen igoeran diagoa zateken, Ankararen jazarpenaren gatik izan ezpalitz gure politikariak kartzelan sartu dituzte, bereizketa pairatu dugu etengabe, eta edabideek bizkarra eman diete gure alderdiaren agerraldiei. Dimirtasen irudiko, BDPko emakumeak izan dira irabazlerik garbienak. Euneko berrogeita marreko presentzia izan baitute alderdiaren hauteskunde zerrendatan. KZK, Kurdistango Herri Konfederazioak bestalde, BDP zorion dudu. Bozetan lortutako emaitza bikainengatik. Erakundearen arabera, herrikurduak argi utzi du autogobernuaren eta autonomia demokratikoaren alde dagoela. Hala ere, hankarak jarritako zeltasuna kritikatu ditu kasekak den zuzendaritzak oro ohar batean. AKPek egindako iruzurren gainetik kurduen bordundatea nagusitu da. Afo, Marokoko militarrak arazuri gabe zer Europan. Juan den hostialean Melillako mugaesian grabatutako irudiak zabaldu ditu Prodein Gobernuzkanpoko erakundeak. Bideoan ikusten da Marokoko militarre bintzat ez daukatela arazurik Espainiako muga pasatzeko. Muga gurutzatu duten migrariak bueltan eramateko asmoz pentsatu pentsatzen dira Europara Afrika iparaldeko estatuko soldaduak. Jose Palazón, Prodreineko presidenteak adirazi duenez, lehen aldea Marokoko armadaren jokabide hori agirean geratu dena. Muga gurutzatu zuten armaturik, guardia zibilaren begien biztan pasatu ziren eta ez zuten ez erregin. Palazonek salatu du giza eskubideen bortxaketa kasu berri bat dela. Espainiako eta Marokoko kolegea erabat hautsi da bere ustez. Afrikara bueltan eramandako pertsonek ez baitzuten abokatu edo interpreterik izan. Prodeinek Prodeineko ordezkariak azaldu du Marokoko soldaduek muga pasa dezakenez, dezaketen edo ez, erabakitza ez dagoela agente erren esku. Eta ondori ez datu du agindua goi mailatik eman zietela. ala akidia ye Francisco Tolosa libre geratu da Larogitabi egun preso egon ondoren, Francisco Tolosa, Martxa Patriotika Mugimendu Politiko eta Sozialeko Nazioarteko koordinatzailea, aske geratu da Kolombian. E, muntaia judiziala eta seinalamendu faltsuen e, erruz, e, eh, fark e, eh, erriaren ejertzitoarekin binkulatzen zuten bertako agintariek, eta orain duela egun batzuk askatu zuten Francisco Tolosa. Magutin. horren arira martxa patriotikak irakurketa bat plazaratu du eta eh, agurtu egin du Francisco Tolosaren askapen berreskurapena bera baita askatasunerako borrokalari sutsua eta e, naiz eta gobernuak e, oposizio politikoa pentsamendu beste pentsamendu bat duten pertsona eta ideia aurrerakoiak dituen jendea preso hartzeaz gain, argi geratu dela, herriak e, hitza hartu duela eta herriak nahi izan duela eh, Francisco Tolosa eta gainerako preso politikoak askatzea. Yo te nombro libertad, campaña horrelako lider politiko garrantzitsuak askatzeko deia egin zen eta haiekin batera lanean jarraitzeko Kolombian bertan, askapen nazional eta sozialerako bidean, eta dauden bederatzi mila bosteun preso baino gehiago kartzeletatik ateratzeko. Eta Francisco Tolozarekin batera horrekin jarraituko dutela, orain arte jarraitu duten bezala, eta Francisco Tolozak egiten zuen lan hori lan horretan sakonduko dute, behin betikoz, e, bigarren eta eta azkeneko independentzia hori lortzeko bidean. Eta bi urteko kartzela zigorra esarri diote Pablo Haseli. Kantari katalain, kataluniarrari bi urteko kartzela zigorra esarri dio Espainiar Erresumako Audientzi Nazionalak terrorismoa goratzea egotzita, alegia bere abestietan terrorismoa horatu izana egotzita. Joan den martxoaren amarrean epaitu zuten Madrilen, Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz de Palan, Palanko eta Antonio Díaz Delgado magistratuek eta froga nagusitzat hartu zuten bere kantak bere gain hartu izana. Gainera gorrotoa edatzea ere leporatu diote, eta Pablok akusazio hau ere bere gain hartu du izan ere injustiziaren eta oro har sistema kapitalistaren aurkako gorrotoa sortzen duela esan du eta justifikatutzat jo du. Bestalde gogorazi du nola Elisa Katolikoko goikarguek, bispoek eta bar sarritan egin izan duten e, ba, homosexualen kontra eta beste hainbat kolektiboren kontra, baina beraien kasuan bai errespetatzen dela adierazpen askatasuna, beste behin ere ba, agerian España, da Espainiar estatuaren izaera ba, neo, neofascista. hau. Quieren condenar por estas. ¿Qué fiscal? También vas a llevar a Marx y a Lenin a la Audiencia Nacional. Fascista. Basta de criminalizar las justas ideas comunistas. Las ideas que pueden dar una vida digna a toda la humanidad. Dos años de prisión por hacer canciones, cabrones, se hasta pasan menos violadores. Mis letras no las compone mi mano, las dicta la realidad que vosotros estáis ahogando. Con policías armados entrando en mi domicilio, solo me diste más rabia, mercenarios no os envidio. Si me queréis callar me daréis un altavoz más grande, porque esta protesta no la frena ni la cárcel. La solidaridad será imparable, joderos, no comprará nuestra memoria ni todo vuestro dinero. Os llevasteis media habitación, criminales pero olvidasteis mi corazón y mis cuerdas vocales. Si hubiera pasado en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, tendría el apoyo de todo el mundo, pero ocurre en la corte. Donde un rey borracho mata elefantes, mientras familias echadas a la calle exigen que te levantes. No podéis encerrar un huracán, ni ocultar la realidad que convertís en infierno. Vuestros fiscales no lograrán que dejemos de luchar por un mundo nuevo. Mis balas, vuestros tímpanos acarician, las libretas son mis comandos. No podéis matar las ansias de justicia con un juicio injusto. Seguid desnudando. Cogido como cabeza de turco para dar un susto. En el punto de miras escupo sus mentiras al injusto. No soportáis que grite lo que queréis ocultar. Que chavales piense con esto y os en un gulag. Que me organice a la insurgencia al micro. Que me solidarice con los presos políticos. Ya podéis poner más música banal en la radio porque cada vez habrá más grupos revolucionarios. No nos podréis detener ni encerrar a todos, y si lo hacéis solo, servirá para abrir muchos más ojos. De que os sorprendéis mafiosos, es normal que la juventud a la que pisáis quieran escuchar la verdad. Que ven en la calle jodida y no permitan que la caja tonta les robe la vida. En el reino de la tortura no tragaré la censura. No son mis letras, es la dictadura que describe la dura. No podéis encerrar al huracán, ni ocultar la realidad que convertís en infierno. Vuestros fiscales no lograrán que dejemos de luchar por un mundo nuevo. Mis balas, vuestros tímpanos acarician. Las libretas son mis comandos. No podéis matar las ansias de justicia con un juicio injusto. Seguid desnudándos. La Audiencia Nacional es herencia del franquismo. Podéis condenarme que seguiré siendo el mismo. Miento, tendré más argumentos y seré más peligroso para vuestro corrupto poder. Porque haré esto aquí o en Australia. Vosotros habéis sembrado miseria y recogeréis rabia. Apología, terrorismo son vuestros discursos. Burlas al pueblo, mentiras aprovechándose de ilusos. La soga nos puso la falsa democracia. Comenta sus lujos y recorta hasta las ambulancias. No soy yo quien apoya guerras imperialistas, ni quien por arruinar familias tiene cuentas millonarias en Suiza. Ni quien golpea al pueblo desarmado, ni quien deja 6 millones en el paro. No soy yo quien asesina a inmigrantes, ni mantengo desigualdades abismales riendo en yates. Criminales siempre os plantaré combate. No podéis encerrar un huracán, ni ocultar la realidad que convertís en infierno. Vuestros fiscales no lograrán que dejemos de luchar por un mundo nuevo. Mis balas, vuestros tímpanos acarician, las libretas son mis comandos. No podéis matar las ansias de justicia con un juicio injusto. Seguid desnudándos. No soy yo quien niega y destroza hasta los derechos más elementales. No soy yo quien viola los derechos humanos como el gobierno. No soy yo quien impide derechos democráticos como de la autodeterminación o quien impide elegir si queremos esta costosa, medieval y repugnante monarquía. No soy yo quien cobra dinero robado a la clase obrera por joder a la clase obrera. No soy yo quien apoya, financia y proteja nazis. No soy yo quien detiene solo por protestar. No soy yo quien quiere condenar a dos años de prisión a un escritor por hacer canciones. tener claro que la verdad está en la calle. No la podréis ocultar eternamente. Que la represión no va a acabar con la lucha. Solo la va a radicalizar. Solo la va a hacer más firme. Vuestros días de gloria van a acabar. Y sabréis lo que es la miseria y el dolor. A costa de que os enriquecéis. Mi voz Solo es un paso más hacia la revolución. Y no la vais a silenciar. Pero es que aunque lo consiguierais, hay muchos más, vendrán muchos más, que serán vuestra pesadilla. Ningún juicio puede frenar las ansias de justicia y de libertad. Ya lo dijo Fidel, la historia nos absolverá, el pueblo nos absolverá. Estáis perdidos, solo es cuestión de tiempo vuestro fin. Vuestros días de gloria terminan. <laughs> Bueno, y para la entrevista de hoy tenemos con nosotros a Guillermo, miembro de Ascapena, Arrachal León, Guillermo. Arrachal León. Y Ascapena ha dado a conocer que desde el 4 de abril hasta el, hasta el 13 se va a celebrar la octava semana de solidaridad con Euskal Herria, organizada por amigos y amigas de Euskal Herria de diferentes lugares del, de este mundo, de momento. Y bueno, para eso queríamos traer al miembro de Escapena, pues para comentar un poco qué, se va a hacer durante estos días y qué labor empeñan estas organizaciones que, ayudan a la liberación nacional y social de, de Euskal Herria, Entonces, pues para empezar desde el principio, pues hablaremos antes de meternos en la Semana de Solidaridad. Empezamos hablando de, de estos grupos de Euskal Herria en UNAC. Eh, pues cuéntanos un poco qué, labor desempeñan y, en, qué, ayudan a, nuestro pueblo en la liberación. Pues a ver, los CHL, los Euskal Herria en Laguna, pues existen hace ya unos más de ocho años, nueve años, eh, aunque evidentemente la solidaridad con Euskal Herria viene de mucho más lejos, ¿no? Pero hace ocho, o nueve años, pues lo que se lo que se intentó es un poco formalizar y sistematizar todos esos aportes solidarios que, nos llegan de, cualquier parte del globo a Euskal Herria, eh, para darle un poco más de forma, para dar más contenido, más fuerza, y a eso con ese objetivo se creó esa red, esa red de comité de solidaridad con Euskal Herria. Son compañeros y compañeras pues, que trabajan y militan en los movimientos populares de sus respectivos pueblos, pero también consideran que el apoyo solidario a nuestra lucha es un apoyo clave, es un apoyo estratégico para los pueblos en lucha por su liberación nacional y social y consideran nuestra lucha, por lo tanto, digna de de apoyo sistemático eh, durante el año con diferentes tipos de actividades, mostrando pues la que hay pueblos en el mundo y, más de lo que pensamos que, no, que nos apoyan, ¿no? Y eso es un poco la labor de los, de los compañeros y las compañeras, apoyar nuestro proceso de liberación nacional y social hasta que consigamos la, la victoria, básicamente una labor muy importante, como, comentas, y, quizás muy poco, muy poco reconocida, muy poco conocida a nivel de Euskal Herria, ¿no? Sí, eh, la verdad que hay un lema, un momento habíamos utilizado, que Euskal Herria no camina sola y darse cuenta de eso es muy importante, ¿no? Y nosotros, si nosotros creemos que la verdad que el trabajo que realizan a veces es un trabajo de hormigas, poco a poco. Eh, muchas veces con muchas dificultades, porque evidentemente la solidaridad con Euskal Herria se castiga, ¿no? Se castiga evidentemente en el Estado español, los pueblos, pues como los pueblos catalanes o castellano que, o andaluces que practican la solidaridad con Euskal Herria, pues se tienen que enfrentar también a la represión, a la criminalización, pero no solamente en el Estado español, sino que en general solidarizarse, solidarizarse con, una, con una lucha que pone en cuestión el, el sistema vigente pues evidentemente eh, crea, crea, crea problemas. Y a pesar de eso lo siguen haciendo y lo siguen haciendo muy bien. Y de verdad que quizás no se le da toda la proyección que se merecen. Últimamente se se vio un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina hubo un, un scratch que tuvo bastante repercusión mediática, un scratch garzón, bueno, uno no, tres scratches, con mucha repercusión tanto en Argentina como aquí, y eso es la labor, eso eran los Euskal en Laguna de, Buenos Aires y de Mar del Plata también, que lo hicieron, y esa es la labor, la labor que realizan, a veces pues de ese, de ese tipo de acción, a veces menos vistosas, eh, organizando charlas, proyecciones, socializando pues un poco lo que está pasando aquí y por lo tanto haciendo un trabajo de, ¿cómo se llama?, contra información ya que evidentemente los medios de comunicación, no solamente en el Estado español, sino a nivel mundial, pues tergiversan la realidad que hay aquí y por lo tanto el trabajo que realizan es, es sumamente importante, los, el trabajo que realizan los comités de solidaridad. Trabajo de hormiga, como comentas, ¿no? Trabajo de día a día. Y también desde hace ocho años eh, estas organizaciones organizan eh, semanas o, días entonces de solidaridad con, Euskal Herria, semana que se repite este año también, octava edición de la, de, la Semana de Solidaridad con Euskal Herria, con el lema eh, Arena aurrean, Gora Euskal Herria escatuta. ¿Por qué ese lema y por qué ese lema? Bien, sí, eh, a ver, esta es la, como decía muy bien, es la octava edición de, de la semana de la Semana de Solidaridad Internacional con la Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria. Eh, como comenté antes, o sea, los, los CHLs, e los comités de solidaridad realizan un trabajo a nivel diario todo el año, ¿no? Pero eh, la idea es que cada año se concentren las actividades que, realizan en un momento determinado del año, pues en este caso es del 4 al 13 de abril, para poder dar más fuerza al trabajo, para que agarren, energía, que agarren ganas y que se visualice ese trabajo, ¿no? Que comentábamos antes que quizás a veces no se, no se le da tanta, tanta importancia perdón, y tanta proyección. Y concretamente lo, lo que preguntabas y por ¿Por qué ese tema? Porque, pues, evidentemente, los compañeros y las compañeras eh, saben perfectamente en qué situación está el proceso actual, saben perfectamente que eh, el Estado español y el Estado francés, pues, siguen con su estrategia represiva, eh, pero también saben perfectamente que aquí hay un pueblo que sigue luchando, hay un pueblo que, que sabe lo que es enfrentar la represión y que esa represión no lo va a parar. Por eso básicamente en, esta, en ese lema se quiere sintetizar un poco esa, esa situación, ¿no? de una represión que sigue vigente, desgraciadamente, eh, con presos y presas eh, políticas en las cárceles eh, españolas y francesas, con juicios políticos y con todo lo que, lo que acontece día a día aquí en Euskal Herria. Saben perfectamente que esa es la realidad, pero saben perfectamente que a esa realidad pues hay que enfrentarla para darle vuelta y saben perfectamente que aquí hay un pueblo eh, preparado, históricamente organizado eh, y que por lo tanto pues va a, ir, va a salir por adelante. Pero saben también perfectamente que para que esto suceda, pues la solidaridad internacionalista es fundamental, ¿no? Y, y por eso en esa semana, pues ese lema y el continuo de la semana será remarcar todos esos, esos, eh, esos puntos, ¿no? La represión, un pueblo en lucha y una solidaridad internacionalista absolutamente necesaria. Una represión que, que también conocerán, y conocen muy de cerca también los diferentes pueblos en que organizan esta semana, ¿no? Y que viene, les lo ven importante también desde Euskal Herria en Laguna, que aprender sobre, sobre cómo se ejerce la, represión en, Euskal Herria y, saber también cómo se ejercen sus pueblos para, para hacer frente a esa represión de, tanto en Euskal Herria como en los diferentes pueblos, ¿no? Sí, como comenté, eh, los compañeros, los compañeros que participan en los comités no son simples militantes de esos comités, son, son militantes que, que participan en los movimientos populares, en la lucha de sus respectivos pueblos. Por lo tanto, evidentemente cuando ejercen la solidaridad hacia Euskal Herria, es una solidaridad pues de ida y vuelta al final del cabo. Eh, aprenden nuestra lucha, aprenden pues de, lo que es capaz de hacer el enemigo cuando una lucha está bien planteada y bien organizada y por lo tanto, evidentemente, pues pequeñas enseñanzas o lo que le podemos aportar, les aportamos y seguramente pues eh, de alguna forma les ayuda a, llevar adelante su propia lucha. Pero sí, desgraciadamente la, realidad de Euskal Herria pues, es una realidad mundial, los pueblos en lucha pues reciben siempre eh, el bastón y por lo tanto pues los comités de solidaridad o los militantes de los comités de solidaridad esa experiencia lo traen a sus propias organizaciones eh, y a sus propias luchas. Entonces, este mismo viernes, día 4, empezará la Semana de Solidaridad con Euskal Herria. Cuéntanos un poco qué, actos se han organizado eh, desde los diferentes pueblos, desde las diferentes organizaciones de Euskal Herria en Laguna, que, durante, que serán actos que se alargarán durante toda la semana, los dos fines de semana. Cuéntanos un poco qué han organizado. Bueno, pues son mucha, muchas actividades en, em, muchos pueblos, ¿no? los comités están por eh, muchos pueblos europeos, en Italia, en Suiza, en Dinamarca, en Alemania, eh, pues en Londres, en Irlanda, en el Estado francés, en París, en Bretaña, en el Estado español, pues en Madrid, en Barcelona. Eh, también en Aragón habrá y seguramente este año también se sumen pues compañeros y compañeras el comité en Bolivia, en Grecia, en Colombia, en Argentina evidentemente. Bueno, digamos que son muchos pueblos, en muchas ciudades se van a organizar actividades, actividades diversas, desde proyecciones de, documentales como Barrura Seco Leyoa, como 120 horas de tortura en Euskal se van a organizar comidas populares, van a haber compañeros de aquí que van a participar a charlas de allá, compañeros expresos políticos, compañeros que participan a la dinámica de interlocución, interlocución externa del EPPK, eh, compañeros del Muro Popular de Ondarrua, eh, compañeros de Sortu, de Ernai, de Amayur, eh, compañero Tartalaris también pues irán a, contar sus luchas, a contar pues lo que comenté anteriormente, ¿no? Cómo ven la, coyuntura actual en cuanto a, a, represión se refiere, en cuanto a lucha se refiere y van a pues alimentar al trabajo de los, compañeros, de los compañeros de los, de los comités. Y básicamente esas van a ser las actividades. También concentraciones habrán frente a las embajadas españolas y francesas y también eh, la idea es que mm, se abra una campaña de escribir cartas postales a los presos y a las presas políticas vascas y en eso se van a implicar los, los compañeros de los CHLs durante la, durante la semana. En cuanto a, los EHLs de los diferentes pueblos, cuéntanos un poco también, eh, mediante el trabajo que, ejercen, cómo, afecta también a, esos pueblos, qué, qué poder de, hacer llegar el mensaje de Euskal Herria tienen a, a los diferentes pueblos y si el mensaje de solidaridad con Euskal Herria se extiende más allá de estas organizaciones. Sí, a ver, eh, evidentemente cada pueblo tiene su realidad, tiene sus prioridades, tiene su sensibilidad política. Hay algunos pueblos donde el trabajo es más fácil, algunos es más complicado, también depende de la correlación de fuerza de cada pueblo, cómo está el movimiento popular, etcétera, etcétera. Pero básicamente sí, son, son actividades muy concurridas, eh, son actividades que tienen también proyección en los medios, en medios locales, en las redes libres, en los periódicos libres locales. Eh, es un trabajo de hormiga que cada año pues implica reuniones con organizaciones pues, de sus respectivos pueblos para, pues, para anunciar la semana, para explicar las dinámicas que se van a, que se van a realizar. Eh, hasta hace dos años, pues eh, la semana se terminaba en, Milano con una manifestación, una manifestación muy numerosa de miles de personas, en solidaridad con Euskal Herria, y una manifestación antiimperialista. Entonces, cada pueblo tiene, tiene su dinámica, algunos con más fuerza, algunos con otra, con menos, pero, pero, pero sí que tiene proyección y sí que tiene impacto y cada vez más, ¿no? El caso argentino que mencioné anteriormente, eh, más allá del, del, del, del Scratch a Garzón que tuvo mucho impacto, pues realizan cada semana eh, charlas en una, en una que básicamente lo han rebautizado como Errico, eh, concentraciones en las calles, eh, a favor de los precios de las presas. Bueno, eso, cada uno tiene su dinámica, pero la verdad que, que se está haciendo un trabajo muy muy, importante y, se está llegando a cada vez más sectores de, los movimientos y de las organizaciones populares de esos pueblos. Una red, por lo tanto, de solidaridad de Euskal Herria que se va, se va a unir desde este mismo viernes, desde el 4 de abril hasta el 13 de abril en los diferentes, diferentes puntos del mundo. Una red que, que tiene como objetivo también eh, actuar como pinza ante los estados español y francés que ejercen, como dice el, lema de este año, la represión contra Euskal Herria y una red que supongo que se querrá ampliar y que, su labor también eh, ejerza como, pinza, como hemos dicho, para, poder eh, ayudar a la liberación de Euskal Herria. Pues sí, evidentemente, más allá que se agradece y mucho toda la solidaridad que recibe, pero que uno recibe, que un pueblo como Euskal Herria recibe, pues evidentemente siempre falta más solidaridad, porque pues la lucha es muy dura y por lo tanto la ampliación y que cada vez más EHLs y más comités y más sectores se impliquen desde una perspectiva revolucionaria con nuestra lucha de liberación, pues es algo fundamental. O sea, nuestro proceso de liberación nacional y social sin un un apoyo sistemático desde, desde, los pueblos en lucha, pues va a ser muy, muy difícil que, que llegue a buen puerto, ¿no? Por lo tanto, sí, en eso ASCAPENA está trabajando para ampliar y reforzar esa red y, esperemos que logremos nuestros objetivos. Y como otro objetivo también, supongo que hacer llegar a Euskal Herria, al movimiento popular de Euskal Herria también, hacer llegar ese mensaje, como decías, de que Euskal Herria no camina sola, ¿no? Que que hay una red de solidaridad con Euskal Herria en todo el mundo que, quieren ayudar a la liberación de Euskal Herria y que esa red está ahí y el movimiento popular tiene que, ser consciente de eso, que seguramente pues no llegará eh, esta semana, no llegará igual eh, ese mensaje a todos los sectores del movimiento popular de Euskal Herria, pero que es totalmente necesario que llegue, ¿no? Sí, claramente. Eh, sobre todo que las problemáticas que, en sus respectivos pueblos los militantes que participan en los comités tienen que enfrentar, pues son muy parecidas a las de aquí, ¿no? Las problemáticas sectoriales, ecologistas, feministas, antirrepresivas, pues de construcción de una sociedad alternativa de cara un objetivo socialista, pues son objetivos en común que tenemos ah, tanto aquí como allá y por lo tanto, pues el internacionalismo implica, implica eso también, aprender de nuestras respectivas luchas, eh, animarse, animarse de las victorias eh, de otros pueblos y además eh, sentirse pues responsable ¿no? de la, de la, del apoyo y la solidaridad que recibimos, porque la recibimos porque, porque, porque tenemos un proceso que vale la pena apoyar y eso, y eso pues es una responsabilidad también para, para todos y todas aquí, de seguir luchando, de seguir, eh, eh, pues de seguir en la batalla. Muy bien, pues con ese mensaje lo vamos a dejar, no sé si quieres añadir algún otro mensaje. O, aquí lo dejaremos, pues es que casco Guillermo otra vez más por venir a, a la Bedi a hacernos esta colaboración. Eh, es su Suedi. Y nada, aquí seguimos con el programa, luego venimos con la colaboración. la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Ya está en la calle el número 41 de la revista libertaria Equincha Susena. Equincha Susena libertario... arense zenbaki berria calera dugu. Con los siguientes contenidos: Capitalismo es crisis, la rebelión hoy, economía alternativa, nueva cultura penal, anarquismo y poder popular, escarmento político ariburus, educación y autorregulación, komikiak, liburuak, umorea eta askoz La puedes conseguir en sitios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web nodo50.org barra Equincha Ekincha Susena, más de 25 años apostando por otra forma de comunicarnos y relacionarnos. Zuek irabazi duzu, eh? Ez ez, zueko beto ibilizarete. Ez ez, zueko beto. Ez ez, zueko beto. Ez ez, hostia. Bai ez, hostia. Ez ez. Bai ez. Arabako betxoko aldeialtekoa. Info guztia, bertxozale.com barra araba. Ala berri laguntxarekin. Yala, yala, rama Yala, jala, la bedi. jala, ala belarri. Jala, jala, jala, ramala. Yala, yala, ramala. Ala bedi ratian parte hartzeko amaika modu daude eta ala behar beharrezkoak zarete. Zu ere egin zaitez ala belarri. Eta alabelarriek merezi duzuelako opari sorta ditugu zuentzako. Adiegon, sosketak laster datosta. Ala belarria naiz eta arronago nago. Yala, ramala, eta lehen aipatu dugun bezala kolaboratzaile berria dugu eta gainera gure gure estudioetan bertan dago Kaixo Izaskun. Kaixo Gabon. Eta lehen e, eh, basarrera naipatu dugu, e, igandean, e, martxoaren hogeta marrean, nazioarteko BDS eguna, edo bueno, guke euskeraz BDZ eguna izan zela, boikot, desinbertsio eta zigorren eguna. Eta pixka bat, gaurkoan, ba, hausnarketa bat, edo horren inguruan mitzate aritu behartzen duen izketen, ez da? Bai, ala da, bai, bai. Ba, bueno, azte zaitezke ez dakit zerekin hasiko zaren. Bo, lehenik eta bain eskerrik asko, eskerrik asko gomitearen. Eta, bueno, esatea be bai, e, nina torrela hori bedesearen, edo bedesetaren inguruko nira ausnarketa edo edo azalpen txiki hauen matera, bertan egon gabe, Palestina egon gabe, beraz, e, Euskal Internazionalista baten e, esperientzetik e, hitz egingo dut, Eta, bueno, bai, e, esan dozun moduan, ez? Ba, en, e, igandean izen zan, e, BDS eta nazioarteko eguna, baina komeni zaigu igual lehenik jakitea zergaitik, ez? Zergatik BDS eta eta zergaitik martxoaren hogeita marra, ez? Eta, eta bueno, ba, memoria pixkate edo, ez? Mila deratzen da iruro garren urtean, e, Palestinan e, greba egun orokorra e, zutelarik, e, Galilean, sei gazte palestinarre hil egin zituen e, polizia israeldarrak, eta, eta bueno, nola baite horre hori ba burura ekartzeko edo pues urtero urtero e, ospatzen dute e, eh, Palestinar lurraren eguna, ez? Eta segaitik pues bueno, azkenean greba egun horretan edo e, gazte hauek eta bueno, Palestinar guztiak ba euren lurraren e, ba defentsan edo e, ari zirelarik, pues hori e, sei gazte hauek lein zituzten, ta nolabait egun horre, egun honetan egiten dena da ba pixkat e, lurra, lurraren apologia edo ez? Osea, azkenean e, palestinarrek euren, euren lurretan e, bizi eta ezi eta azteko ba, eskubidea dute, aldarrikatzen dute, eta, pues bueno, azkenean e, euren lurretan ba, koloniak, e, koloniak ezin direla egon edo nola horren aldarria egiten dute, ez? Eta, eta bueno, pues, e, en, egun hori hautatu zen nola baite lanketa hori egiteko edo, eta BDZ eta kanpainaren hasiera ere, nola baite eh, historiara ere, bueltatuz eh, berriro ere, pues bueno, en, bakigu Ego Afrikan, e, ba, marka luze, luzetan zehar e, egon apartheid izugarri bat, ez? Eta nola baite eh, palestinarrekin zutena apartheid edo zera horrekin izan zen, pues, bueno, testigu hartu, ez? Apartheid horri ere, pues, eurek pues, borroka egiteko apartheid horren kontra, ez? Eta zentzu horretan, pues, 2000 eta bostean, ba, pues, bueno, konturatu ziren palestinarrak pues, eh, modu baketsuan egin zitezkeen gauza horiek, ba, nola baiteko pues bueno, emaitzak ematen e, ematen ez direlari eta bueno, sentzu horretan pues e, erabaki zuten BDS eta kanpaina hau e, abiaraztea, ez? Eta BDS eta hau erzuk esan dosun bezala, ez? E, boiko desinbertzio eta santzio edo zigor e, e, kanpaina hau, pues bueno, esan daiteke, egun dairuro itamairu antolakundek, palestinako egun itamairu antolakundek, e, eman ziotela oniritzia, ez? e, espektro zabaleko pues, bueno, erakunde ezberdinek, ez? Bai, eh, eh pues, eta bebai esan beharra dago, pues, bueno, judutar batzuk ere parte hartzen dutela bertan, beraz, eh, oinarrian, pues, eh, oinarri oinarrizkoena da azkenean, e, eh, BDS eta kanpainak egiten duena da, pues, bueno, ez, nora baiteko Israeli, pues, desinbertzio eta santzio zera horiek ezarri, ez? Eta helburu nagusiena BDS eta kanpainarekin zein da, pues, bueno, e, alde batetik palestinarren eskubide individual eta kolektibo guztien horien aldarria egitea, eta e, Israelgo estatu zionistari posalik eta kosturik handiena suposatzea, ez? Eta horreta ez gain, nola ez, e, okupazioarekin amaitzearen aldarri hori e, zabaltzea, errefusiatuen e, etorrera hori ere aldarrikatzea, porque gogoan izan behar dugu palestinarren e, populazioan e, eh, eh, iaia erdia edo e, pues, bueno, errefusiatua bizitela. dela ez beste herri batzuetan errefusiatua edo edo bueno, erbestean bizi dela ez hori pues, nahiko ezaguna zaigu hemen ere eta malez ez eta bueno sentzu horretan pues EBDS eta kanpainarekin pues nolabait lortu nahi dena da errefusiatu guzti horiek edo deserrian bizi diren guzti horiek pues etxera voltatzea ez Gero, pues bueno, e, kanpaina horrekin ere, palestinarrek ero enatu determinazio eskubidaren aldarria ere egiten dute, eta nola ez, e, kanpaina honen bitartez, e, Israelek edo estatuzionistak minimoki, oza, nazioarteko legedia bera e, errespetatzea, pues, exigitzen, exigitzen zaio, ez? Eta, bueno, hori da pixkat, e, agrandez rasgoz edo esango genukena, bedez eta kanpaina e, bera, ez? Baina, bueno, desglosatzen ja pixkat, ez, boikota bera, e, pues, bueno, egiten zaio, bai eh, Israel, Israelik, et, e, Israel, da, e, Jesus, Israeldik etortzen den eh, produktu guztiei, ez soiek, eh, pues bueno, janari edo dana dalako produktuei, sinok que zerbitzuei bai, ez? Eta horrek beraz, e, alor, alor pila bat ikutzen dauz, ez? alor kulturala, alor akademikoa, kultura, e, instituzionala, sindikala, ez dezir, gizarteko e, alor pila bat ikutzen ditu, ez? Produktu edo zerbitzu horiek, ez? Eta, eta bueno, hemen gazteizen, ba, oso ezagunak zaizkigu, batez ere, e, Tel Avivek eh, gazteizera indituen e, eh, e, eh, este, mm, bizitak, ez? E, zera, e, saskibaloi taldeak egin dituen e, bizitak, ez? Eta nola baiten bengo, Euskal Herriko jendartea, pues, e, E, bizitauen kontra agertu izan da, eta pues, nolabait boikota, boikotaren zako hori egin izan du, behin baino gehiagotan, ez? e, ezaguna zaigu tela bibeko saskibaloi taldea, baina oso ezaguna zaigu batez ere iruñako kidei noa abeslaria, ez Eta gainera jakin badakigu aurten e, ustaiaren amazazpian an banago e, gazteizen izango dela jasaldiaren e, jasaldian parte hartzen, ez? Eta bueno, nola e, jende guztionekin e, guzti horri boikota e, egin nahi izan diogunean ez da izan eurek personalmente eh euren personaren kontra boikota egiten delako, sinoke eurak e, azkenean e, badirelako Israelgo estatuaren embajadores Eta embajadore esaten dugunean da, pues bueno, eurak e, Israelgo estatua nolabait zuritzen dute eta euren arpegi polita edo edo edo erromantikoa edo, demokratikoa da nalakoa erakutsi nahi diote eh, mundu osoari eta nolabait eh, Israelen e, normaltasunez jarraitzen dutela e, zeratu nahi dute, ez? Eta sentzu horretan ere, pues bueno, Palestinako arazo hori, pues nolabait iskutatzen dute, ez? eta zentzu horretan zapalkuntzaren babesle nagusia dira nazioartean, ez? Eta horregatik hain zuzen ere, ba, egiten zaie boikota, ez? Ba, pixkat e, presio puntu hori, eureke onar dezaten e, Israelgo estatuzionistak e, Palestina zapaltzen duela, Palestinarrak e, e, torturatzen dituela, atxilotzen dituela, hiltzen dituela, finean zapaltzen dituela, ez? Eta, bueno, desinbertsioari okionean, ez, bigarrengo puntu edo, edo, edo silaren bigarrengo letra horri daokionean, pues, bueno, desinbertsioa deno bezala, pues, da, enpresa bate eh, finantzat, finantzatzeari etetea, ez, edo, inkluso enpresa horiek e, kontratatzeari etetea, ez. Eta hemen bilu aldean batez ere oso ezaguna da beholiaren kasua, ez, beholia bazan e, bilbon e, bilbobus konpainiak erabiltzen zuen pues, e, kontratatua zeukan enpresa bat, ez, eta duela pare bat urte edo urte batzuk e, kontratu hori etetea lortu zen, pues, bueno, azkenean beholiak e, eh, Zizgordania eta, eta Jerusalemen artean e, eraiki nahi duen pues, tren bat edo, edo tranbia, edo, tranbia baten historia dela eta ez. Eta bueno, hori alde batetik, pues bueno, garaipen, garaipen txiki bat baldin badare, pues bueno, garaipen bat izan zan, ez? Eta hemen ere oso ezaguna zaigu e, segurtasun alorrean e, aritzen diren enpresak, ez? Azkenean hemen e, ertzaintzak e, baditu, e, jasotzen ditu Israelgo e, estatuaren gandik kursio batzuk, Mossos de Eskuadra Kataluniako poliziak ere e, euren gandik jasotzen dituzte e, zenbait kursio eta bar, bertara joaten dira, eta ikasten dute erreprimitzeko edo zapaltzeko eh, mekanismo bereziak, ez? Eta orduan esan dezakegu, pues bueno, eurak ikasten dutela zuzen zuzenean palestinarren e, larrutan bizitzen duten, osea, palestinarrek euren lur eh, zeretan bizitzen dutenaren ba, teknika hori, ez? Osea, azkenean hemen pues bueno, oso ezaguna zaigu ere bai, hemengo kuarteletan gertatzen direnak eta gertatzen ez direnak, eta bueno, hori nolabait, e, Israelgo estatuzionistari pues esker, eskertu behar diogu ez, nolabait. Eta irugarrengo sigla, oza, siglaen irugarrengo letrari daukenan, eh, daukenean, pues bueno, lehenengo boikotan eta desinbertsioan bezala, pues alor ezberdinetan e, aplika alzaizkio en santzioak ez, Israelgo estatuari, ez horiek alor diplomatikoan, sino que militarrean ere bai, eta ekonomikoan ere noski, eta zentzu horretan, pues bueno, e, egin dira zenbait eh, aurrera pausu, eta baude zenbait gobernu, azkenean erabaki dutenak, pues euren... E, ba, produ, bo, produktuei boikota egiteaz gain eta hori guztia, pues, bueno, zein bat santzio ere esartzea Israelgo estatuari, ez? Adibidez, ba, nazioarteko legedia bera ez errespetatzeagatik, ez? Eta, pues bueno, boikotarekin jarraituz be bai, e, pues bueno, nahiko, nahiko interesgarria da alorra akademikoan egin diren aurrera pausuak, ez? Ikasleen parte, ez bakarrik ikasleen partetik, baizik ja unibertsitate unibertsitateko ba estruktura edo digamos e, pues bueno, beste beste kapa batzuetan edo hartzen diren erabaki batzuekin, ez? Adibidez, Johannesburgoko unibertsitateak berak, e, pues bueno, erabaki zuen e, Israelgo unibertsitateekin, ba, eh, harremanak e, etetea, ez? Eta eta bueno, sentzu horretan ere, pues bueno, Euskal Herrian baditugu zenbait adibidez, zenbat lanketa egin izan direnak eta eta jarraitzen dugunak egiten, ez? Unibertsitateko ikasle kontseiluetan adibidez, pues bueno, gutxi barru E, hasiko da lanketa hori egiten, ez? E, pues bueno, boikotarei, boikotaren ideia horri jarraiki, pues bueno, azkenean e, UPV, EHU e, eta bueno, Euskal Herrian ditugun beste unibertsitate batzuetan, pues ikasle kontseiluak nolabait e, boikotaren alde posizionatzera, ez? Eta bueno, hori nolabait e, hor dabil, ez? Eta bueno, azkenean e, eh, BDS eta kampaina, esan bezala, babai palestinatik atara zala ez, baina bueno, nazioartean zona handia ari da hartzen, 2005-etik aurrera esan bezala ez, eta Euskal Herrian ere ba, baditugu adibide batzuk ez, aparte beolia eta barrez, bueno, badago bere bai eh, Euskal Herria palestina zarea eta zarearen oinarri nagusienetako bada, precisamente BDS eta kanpaina bera eh, Euskal, Herri, Euskal Herriko jendartean, pues, jendarteratzea ez, eta lan hori egitea eta eta bueno, horre badabil erreferentzia gitxika gitxika hartzen eta bueno, ba hemen Euskal Herrian ditugun e, eh, alorrez berdinetan e, eh, lantxukuna egiten, ez? Ba instituzioetan eta danadalako gainontzeko esparruetan, ez? Eta esan bezala BDZ badabil e, bere lana egiten mundu mailan, baina e, gogoratu behar dugu ere bai BDZ kanpainaren e, helburu nagusiena zuzenean e, Israelgo estatuari e, boikota desinbertsioa eta santzioak esartzea baldin bada ere, e, kontuan izan behar dugu BDS eta kanpaina ere e, kriminalizatua izan dela, E, Kanadako gobernuak e, adibidez pues, aktivista batzuk edo atxilotu egin zituztela, naiz eta gerora artxibatu egin zen kasua eta bar, baina bueno, horre ikusten dugu, pues, bueno, azkenean e, Israelgo estatuak konplizepia bat dituela mundu maian, ez? azkenean bai e, potentzia kapitalista eta imperialistak eure, oza, euren aldean dituela lerrokatuak, ez? Eta zentzu horretan, ba, bai erakunde imperialistek naiz eta e, hasiera batean, pues bueno, ba, dakigu, Palestinako estatua, o, Palestina bera, e, pues bueno, onartua dela e, nazio batuen erakundean, eta ba, rendalaro mapiko estatuko onartzen dute Palestinaren e, beraren e, e, pues, bueno, iza, ez, baina bueno, ikusten dugu, baina eta berriro ere, pues, bueno, e, estatu imperialistek, pues, bueno, Israelgo estatuaren mesedetan e, jarduten dutela, ez? Ba, bai, e, bedezetan ari diren kideak atxilotuz, e, zapalduz eta barrez. Eta, bueno, zentzu horretan Euskal Herritik egin dezakegun gauzarik handiena bdz eta bera aurrera eramateaz gain, ba bada Palestina bera bizitatzea, ez? Eta sentzu horretan, babai bai askapenak e, ematen digun aukera auk, aukerarik eh, handiena da, ba lengurtean bezala eta aurreko urteetan moduan, e, brigadetan e, joatearena, ez? Azkenean e, bertatik bertara ezagutzeko ba, bertako errealidadea, eta nolabait bai bedez eta kanpaina eta bai e, brigadak eurak beraiek, badira, en, da ba, bueno, elkartasun internazionalista bera praktikan jartzeko tresna ezin hobeak, ez? Eta bueno, hori, hori palestinara joaten dan edo nor nien nazioan baina bueno, joan diren lagunek ala esan didate, palestinarrek asko-asko eskerten dute, bai bedez eta kanpaina bera aurrera eroatea, eta bai e, bisita bera, ba, bueno, euren errealidadea en, eh, lehen eskuan edo bizitza ez, eta eurekin e, konpartitza ez. Eta bizkat hori izan e, apur bat gaur ekarri nahi nuena e, zuen mikrofonoa hoetara. Orduan zuk izan duzun bezala, e, bai hasieran esan duzu zure hausnarketaren hasieran eta orain amaiaren ere bai, ba, zu etzarela ani egon, baina BDZ horretan parte hartzen duzu, eta egia esan e, ba, brigadak ere ekarri dituzu, gogorarazi dituzu, e, egia esan jende guztiak ez du aukera hori, ez, brigadetan joateko, aukera ba, izan ezkero, ba, egia esan herrialdea ezagutzeko eta bertan gertatzen ari dena ezagutzeko aukera ezinobea da, Baina, zuk esan bezala, eh, mundu guztiak ezin du joan e, brigadetan, kasu honetan ezin, mundu guztiak ezin du palestinara joan, baina, zuk esan bezala, tresna ik, e, ba, bueno, Euskal Herritik eta nazioartetik e, e palestina herriari laguntzeko, tresnarik e, oberena da ez, BDZ-eta. Bai, ala da, eta gainera, Hori da, nik uste dut denok eskuragarri daukagun zerbait, ez? Ez duzu zertan eh, kristolako dirutza izan behar, boikot desinbertsio eta, bo, desinbertsio santzio agian bai, enpresario bat izan beharko zenukelako ez, kontratoiek eteteko agian, baina zen azkenean, e, pues bueno, danon eskuetan dagoela, bedez eta kanpaina baurrera batea, eta benetan ez dagoela horren beste kostatzen naiz, eta jakin badakigun, Israel dar eskuak oso luzea direla, eta leku askotara etzen direla. Eta bueno, ez dela hain erresa ere, pues bueno, e, binkulo guztiak, edo digamos harreman guztiak e, guztiz zetetea, porque bueno, badaki hor daudela, pues bueno, tentakulo pila bat ez, danak gainera oso ondo, euren artean oso ondo e, lotuak daudenak, eta bueno, baina nik uste dut, e, bai dagoela danon eskutara, eskutan, eta eta bueno, azkenean, individu, osea, gu geuren, e, geu, osea, gure buruan e, eskudagoela azkenean, e, hori dana aurrera eroatea, ez, kolektiboki, baina azkenean, e, norbanakoaren esku dagoela bedez eta bera aurrera batea. Ba, eskerrik asko izaskun hemen egoteagatik, plazer bat, eta sí. pozen gara e, eh, kolaboratzai berria eta emakumea e, badugulako, berezik ni, ezakit? <laughs> eta, bueno, ba, urren arte. Asan, Eskerrik asko. لسان حار كلام شرار يهب نار بقلب ثوار احرار اعطيني ميكروفون وانا اعطيك انقلاب ما فيش انسحاب هدفنا زي الاوتاد بتراب املنا زي ناطحات سحاب ترفع راسها بيجي حد يطلع هلا امنا كلنا عضل ايدي سدد احنا مع الزمن شفنا القوه فينا جوا مين بده يقرب اينا هنا كلمات اللي منا كله يغرق من قبضه كف الورا يسرح من حومي ايدي لم يعرى حبره يبدا ينزل ولا عمره يفرح انا حامي امجد هوا وانا ما حقيقي اي بي سي دي بيدي سقطت مع عرضي الالم هو فأس الورقة صارت أرضي اسرع الفكرة براسي تقعد فكرة حامية تضل تخبط تضرب حامية سما كل جال ليه تجي بعد تحصل دم دا دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم ايه ايه انا مني لإلك دايما طالع كلام ولا بدك اني على الاوتار انا دافع الرب لا مستوى تاني كل واحد سمه وحب وحكى مش عادي. انا محترف مختلف مرتجف ليش الوحيد المرتجف في طبلة الدان انا انسان ما انسان يضرب فان دام هو كان زمان يوم الزمن للدان عظيم سلام لا محمود جريري من الدام اللي فيها كمان تنين غيري مع بعض نرتب نرتب كلام اللي يكون عينين مفتحة لغيري دينين سامعة كل حركة ايدين كاتبة كل حركة اجرين ثابتة وهي ماشية وهي رامحة للهدف طامحة والهدف معنا اللي يكون معنا بكل الاغاني يعني لما هز الراس من برا راهي هزه برضه من جوا بكلامي اللي يعكس واقع اللي نابع من ظلم دايما طامع وانا هون قاعد شاهد وبالالم دايما طابع دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم متأكد انك انت فكرت انه الديسكا ماله نطنت بس لا لا لا هذا تقلي انا سيرها يا لا من من من الدم الشيء الذي يدوم بوم قوم اسمعنا وعن الباقي صوم البوم ده انتفاضة قلمنا حجرة البحر كله راب وانا جزيرة اتركا وراح يجي يوم اللي تشوفوها تزوروها تسكنوها ما تسيبوها تحرطوا ابوها وبعد الديسكان جدي مطنت واخر سطر Eta txirulatxoak adierazten digunez, beste behin ere iritsi gara irratsaioaren amaierara, eta gaurkoan ez du agenda ipamen berezirik ba, amaieran emateko. Baina gogoratu astero astero asterre aste hartetan e, zuzenean iluntzeko 8etatik 9 e, terdiak arte egoten garela eta igande goizetan berriz bederatzi terdietatik 11 e, arte e, izaten dela herripikapena. E, aipatzen dugu beti e, ba, bueno, sare bidez erentzuteko aukera daukazuela edo aipatzen dugu internet bidez E, baina, bueno, e, aipatu nahiko genuke baitare, ba, alabedi honekin batera, e, ba, bueno, e, alabedi bi e, entzuteko aukera ere e, badaukazuela, e, laro eta sortzi edo. Bai. Eta, ba, bueno, e, mentxe, e, oartxo batzuk e, dauzkagu hemen e, abisatzeko ez, ba, bueno, azkenean, e, ba, ba, bueno, e, gure beharra, hau da, eh, programa guztion eh, beharra delako, ba, labelarriak egitea, eta, bueno, ba, animatu baita ere entzuten nari zaretenak, eta alabelarriak etzaretenak, ba, ale, alabelarri egitea. Bai, azkenan guztiok egiten dugu alabedi, eta norri baten, ba, portazio txiki hori ere eskatzen dizuegu, bat diruz laguntzeko irrati libre hau, eta bada ohar txiki horrekin agurtzea besterik ez gure partetik, eh, esan dizugu noiz egoten garen hemen estudiotan, gainontzeko irrati libretan ere betiko ordu izango haitu zuekin, eh, Ondo, guazta izarro adik. Ez, hori bakarrik, ba, datorren astean, e, ba, berriz ere, ba, hemen izango garela uinetan. Ba, hori ba, datorren astean arte.